Assalamu alaikum. Šta šejh kaže za mevlud Lejletul Regaib? Je li utemeljeno u Kur'anu ili sunnetu i je li pokuđeno ili je pohvalno tu prisustovati? Allah vas nagradio. To je od onoga što nema utemeljenje u sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i način okupljanja mevlida i upravo te noći nema vjerodostojni predaja koje nam to dozvoljavaju. Zato al ulema kažu upravo da su te da je to bit'a, nešto što je novatarija, što musliman ne smije prakticirati u svome životu. Kad je u pitanju Mevlid, rođenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nema zabranu da čitamo stihove o onome što je vezano za praksu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem s vremena na vrijeme u svom privatnom znači, ambijentu, al nikako da pretvorimo to kao obred. E ovdje je došlo do miješanja tih stvari, da su mnogi iz ljubavi prema poslaniku, ali ste se nam opjevali u stihu život poslanika i pjesništvo znamo da ima svoje mjesto u islamu. Ako je istina opjevana, nema nikakvu zabranu, a nema obredovanja putem mevlida kao što je to praksa po mnogim mjesečidima i kućama, to je ono što je bitat strogo zabranjeno, jer to, ali se to se nam nije naredio, nego je rekao, kul <clears throat> men ahdese fi emrina hada ma alejse minhu fahu rad onaj ko vede nešto u din što mi nismo propisali to je to se ne prihvata